Syekh mengatakan kalau bisa di antara kalian semuanya untuk merubah tempatnya, duduknya supaya lebih semangat. Posisinya dirubah gitu untuk memberikan suasana baru. Dan ini pertemuan majlis kita insyaallah akan lama. Dan akan terus lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda أمر من نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحول من مكانه itu siapa saja yang terasa kantuk dia di saat ya, hari Jumat khutbah supaya dia merubah tempat duduknya. فهذا علاج النعاس والخمول. Dan ini merupakan salah satu solusi untuk mencegah dari rasa kantuk dan ya, lelah. ومن تأخر عن الدرس سننظر عن علاج للتأخير. Dan barang siapa yang terlambat ya dalam ikut pelajaran maka kita akan lihat ya yang terlambat tersebut atau uqubah atau mendapatkan hukuman. <laughs> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <clears throat> وعلى آله وأصحابه أما بعد نبدأ مجلسنا الثاني في قراءة كتاب السنة من سنن أبي داود الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم dan kita akan membuka lanjutan pembahasan ya, dars kita dari kitab sunnah Imam Abu Daud وقبل أن نقرأ الباب الجديد والأحاديث dan sebelum kita membaca pembahasan bab baru ini dan hadis-hadisnya uhib an uti an udhif fawaid ala dars adh-dhuhr ah, maka saya akan menambahkan dan menyampaikan faedah ya dars ya zuhur tadi ذكرنا حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين dan telah kita sebutkan tadi hadis di dalam sahihain dari jalan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha yaitu perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu doa para dai yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahannam Siapa yang mau naikkan jawaban suruan mereka, maka dia akan dilemparkan bersamanya ke dalam neraka. Fahum du'at, walakin ilan nar. Mereka du'at, para da'i, dan bukan mereka, ya, ahli nar. Ilan nar. Ya. Yad'un al nas ila mukhalafat al-kitab. Ya, mereka bukan menyuruh ke neraka sebenarnya. Eh. eh? ya ya mereka para dai yang menyuruh ke pintu-pintu neraka jahanam فمن هم حتى لا نتبعهم siapa mereka supaya kita jangan mengikuti mereka قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري berkata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari المجلد الثالث عشر di dalam jilid yang ke-13 صفحة 36 di dalam ah, halaman ayat 36 fi ta'rif ad-du'at 'ala abwab jahannam fi hadha al-hadith tentang siapa mereka dai-dai yang mengajak menyeru ke pintu-pintu neraka jahannam di dalam hadis tersebut qal beliau berkata man qama fi talab al-mulk min al-khawarij wa ghairihim dan mereka adalah orang-orang yang menuntut kekuasaan dari orang-orang khawarij وغيرهم dan selain mereka. وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم Dan kepada itu isyarat ya kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam إلزم جماعة المسلمين وإمامهم maka senantiasa konsisten istiqamahlah kalian dengan jemaah kaum muslimin dan para penguasa mereka. يعني وإن جار Ya ini walaupun pemimpin mereka berbuat kezaliman dan penyimpangan. Intaha kalam Ibn Hajar rahimahullah. Dan sampai di situ perkataan beliau. At-tatimmah ats-tsaniyah. Dan sebagai pelengkap faedah yang kedua. Dzakarna ahadits al-iftiraq wa ma dallat alayh. Telah kita sebutkan juga hadis tentang perpecahan umat dan dalil, dalil yang menunjukkan atasnya. Kam mas'ala dzakarna, kam al-masail. Berapa permasalahan yang telah kita sebutkan? ثمان أو تسع كم ثمانية hmm. من يذكر siapa yang bisa menyebutkannya berapa tadi delapan atau sembilan Ah شباب من كان يكتب منكم الظهر أظن ثمان ثمان ثمان مسائل أيوة ثمان التاسعة كيف المخرج من هذا الاختلاف Adapun yang kesembilan bagaimana solusi untuk keluar dari perselisihan tersebut وما هو علاجه dan apa solusinya jalannya الجواب maka jawabannya بينه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق واحد Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan satu jalan saja ودواء واحد dan satu yang mengajak mendorong kepadanya فلا نأتي بدواء وعلاج من عند أنفسنا maka tidak perlu kita kepada ya, solusi apa yang ada pada diri kita هذا الدواء سيأتي في حديث العرباض بن سارية dan solusi obatnya ini terdapat di dalam penjelasan hadis eh, sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja yang hidup sepeninggalan saya di antara kalian فسيرى اختلافا كثيرا maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الى اخر الحديث maka beliau mengatakan wajib bagi kalian mengikuti sunnah saya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk sampai akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Hadza huwa at-tariq al-wahid lil-khuruj min khilaf al-ummah. Dan inilah solusi satu-satunya ya, dari perselisihan umat ini. Ittiba'u sunnatihi wa sunnati ashabih. Itu mengikuti sunnah beliau alaihissalatu wassalam dan sunnah para sahabat beliau ridwanullahi alaihi. Wa bid'ah wal muhdathat. Dan meninggalkan bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Law ijtama'a alfu mufakir. Walaupun mereka berkumpul ribuan ahli cendekiawan ahli fikir وألف عالم بالشريعة أو بالاجتماع بالمجتمع walaupun ribuan ya ulama ya berkumpul di dalamnya وألف جماعة سياسية walaupun berkumpul seluruh jamaah-jamaah politik وأرادوا أن يحلوا افتراق مشكلة افتراق الأمة واختلافها waradu an an an yu'aliju walau mereka menginginkan ya semuanya untuk ya bagaimana ya solusi dari perselisihan yang terjadi tersebut wa yakhruju biha min fitnatil furqa wal iftiraq dan bagaimana keluar dari pertikaian dan perselisihan perpecahan tersebut falan yastati'u illa bihadha at-tariq niscaya mereka tidak akan sanggup ya mencari solusinya kecuali dengan solusi satu-satunya yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa ayyu juhudin yabdhulunaha fi ghairi hadha at-tariq haba'un manthur. Dan bagaimanapun ya kesungguhan upaya-upaya mereka lakukan di dalamnya maka mereka tidak akan sanggup kecuali dengan cara ini. Wa yakunu mithaluhum aw mathaluhum mathalu man yahrusu fil bahr hal yunbit? Yahrusu. Yahrusu al-hirasah, ziraah. يذهب البحر يحرث ويزرع الحب هل ينبت الحب aywa di mana mereka walaupun permisalan mereka ini sebagaimana ya orang-orang ya para petani pergi ya ke lautan untuk menanam benih-benih ya tidak akan menumbuhkan سبحان الله يعرضون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من المخرج من المخرج من فتنة الفرقة يعرضون Ah. آه. mereka berpaling ya darinya ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mereka ingin mencari ya salah solusi jalan keluarnya فيتخبطون mereka akan serampangan di dalamnya ويختلفون في طرق علاج مرض الفرقة dan mereka bercerai-berai di dalam ya solusinya tersebut dan berkelompok-kelompok At-Tatimmah Al-Thalithah. Dan pelengkap yang ketiga dari faedah ini. Zakarna kitab Muhammad ibn Khalaf ibn al-Marzuban rahimahullah. Kami sebutkan itu kitab karangan Muhammad bin Khalaf. Khalaf ibn al-Marzuban. Ibn al-Marzuban. Wa huwa 'am 309 lil-Hijrah. Dan dia diwafatkan pada tahun 309 Hijriah. وكتابه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب dan kitabnya تفضيل الكلاب ah, tentang keutamaan ya, anjing على كثير ممن لبس الثياب terhadap kebanyakan orang yang memakai ya pakaian له طبعات متعددة كثيرة يعني mereka memiliki tingkatan-tingkatan yang banyak ومن آخرها dan dia akhirnya طبعة بتحقيق أخينا الشيخ أبي الفضل الصويعي الليبي itu dikarang dengan tahqiq kitab tersebut oleh Syekh saudara kami أبو الفضل Abu Fadl الليبي Al-Libi جزاه الله خيرا semoga Allah membalasnya kebaikan تتم الرابعة pelengkap faedah yang keempat ini ذكرنا سبب من انحرف من طلاب المشايخ كالشيخ مقبل إلى الجماعات البدعية itu kami sebutkan tadi tentang penyimpangan dari para tilmid Syekh Mukbil kepada ya, kelompok-kelompok ini. فذكرنا ثلاثة أسباب. Kami sebutkan di situ ada tiga sebabnya. وذكرتني محاضرة الشيخ رزيق حفظه الله أن أذكر سببا رابعا. dan mengingatkan saya faedah dari Syekh Ruzek tadi itu dengan sebab yang keempat setelahnya. Sebab rabi' adam sabr. Itu sebab yang keempat di mana mereka menyimpang tersebut tidak adanya sifat sabar. Fala yasbiruna ala halatil faqr. Dan mereka tidak sabar di atas keadaan mereka dalam keadaan fakir. Wala yasbiruna ala tulit tariq dan mereka tidak sabar dengan ya untuk sampainya jalan ya yang panjang ini. Tariqus sunnah tawil. Karena jalan sunnah ini ya sangat panjang. Wasyaqun dan memiliki rasa uh, keberatan. Faman lam yasbir wasta'jal dan siapa saja yang tidak sabar dan mereka terburu-buru yattajih ila al-madhahib al-mubtadi'ah maka dia akan beranjak pindah kepada mazhab-mazhab yang bid'ah ini. Faturihuhu min alam at-tariq 'ala sunnah dan dia menginginkan mendapatkan di situ terdapat rasa sakit dengan menempuh jalan sunnah ini. Al-an naqra insyaallah. Dan sekarang akan kita memulai pembahasan bab barunya. Qala Abu Dawud rahimahullahu taala bab mujanabat ahli al-ahwa. Hakadha fi an-nuskhati 'indakum. Naam. Ayuh. Berkata Imam Abu Dawud bab ya menjauhi ya mujanabah ya ahlul ahwa ahlul bidah. Nah, yes, ahlul ahwa ahlul bidah. Nah. Wa fi nuskhatin ukhra pada manuskrip yang lain babun nahi itu babun nahi bab larangan anil jidal wa wattiba'i al mutasyabih min al Quran. Itu bab dari berjidal ya berdebat dari perkara yang mutasyabih dari ayat-ayat Al-Qur'an. وهذا الذي يدل عليه الحديث Dan ini yang menunjukkan hadisnya. وإن كان يدل أيضا على العنوان الأول Walaupun dia juga menunjukkan sebagaimana judul yang pertama tadi. لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فاحذروهم Di mana Nabi SAW mengatakan di hadis terakhirnya memperingatkan tentang mereka berhati-hatilah kalian darinya. وهذا الحديث قد تقدم أن شرحناه مرارا. Dan ini hadis telah berlalu dan berulang-ulang syarahnya. من آخرها في دورة العام الماضي في شرح كتاب العلم من صحيح مسلم. Yaitu pada daurah yang tahun lalu ya di dalam Sahih Bukhari di dalam Kitabul Ilmi. فسأكتفي الآن ببعض الفوائد فقط. Dan saya mencukupkannya sekarang dengan faedah-faedah saja. قال أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي وعبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الثلاثة الذين قيل فيهم أجل من روى عن عائشة ثلاثة Qala Sufyan ibn Uyainah Berkata Imam Sufyan ibn Uyainah Ajallu man rawa an Aisyah thalatha Iaitu tiga orang yang mulia yang meriwayatkan hadis dari Aisyah Ibn Akhiha Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Itu anak dari saudaranya yang Al-Qasim ibn, ibn Muhammad ini Ibn Abi Bakar As-Siddiq Ya itu anak dari saudara ya dari Abu Bakar As-Siddiq Wa Urwah ابن الزبير بن العوام dan kedua Urwah bin Zubair bin Al-Awwam وهو ابن أختها أسماء yaitu anak saudarinya Asma والثالث عمرة بنت عبد الرحمن dan yang ketiga itu Amrah bintu Abdurrahman تابعية فقيهة عالمة yaitu seorang tabi'iyah faqihah dan seorang alimah فهؤلاء الثلاثة أجل من روى عن عائشة mereka tiga orang ini orang yang ya mem- terkemuka dari orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah في الحديثين السابقين pada hadis dua yang telah lalu أشرنا إلى من يطعن في أبي هريرة ومن يطعن في معاوية رضي الله عنهما. yaitu yang kami isyaratkan tentang celaan cacian terhadap sahabat Abu Hurairah dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahabbu nisa'ihi ilaihi alaihi salatu wassalam dan beliau merupakan wanita yang paling dicintai oleh beliau dari ya istri-istrinya wa nazala alquranul karim bi wassana'i alaiha dan Al-Quran turun di dalam pembersihan dan pesucian pensucian tuduhan terhadap beliau radhiyallahu taala anha barra'aha Allah min fawqi sab'i samawat mimma ramaha ramaha bihi ahlun nifaq ya yaitu Allah mensucikannya ya dari zat yang ada di langit yang ketujuh dari apa yang difitnahkan dari orang-orang Syiah Ar-Rafidhah Berraha Allah bihi mimma ramaha bihi ahlun nifaq. Ah, orang-orang yang menuduhnya dari kalangan dari kalangan ahlun nifaq. Faman ramaha bil fahishati kafar. Siapa saja yang mencelanya, menuduhnya, menfitnahnya. Bil ijma'. Ini mereka adalah kufur ya dengan ijma' ulama. Kama naqala hadha ijma' 'adadun min ahli al ilm. Sebagaimana ijma' ini dinukilkan dari sekumpulan dari ulama' منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول itu di dalam kitab beliau الصارم المسلول على شاتم الرسول Itu pedang yang terhunus terhadap orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna man ramaha bil fahisha allati barra'aha Allah minha. Karena siapa saja yang memfitnahnya dengan fahisha perbuatan keji terhadap beliau yang Allah telah mensucikannya dari tuduhan tersebut biayatin tutla ila yaumil qiyamah. Itu dengan ayat yang akan dibaca sampai hari kiamat فهو مكذب بالقرآن maka orang ini adalah orang yang mendustakan Al-Qur'an ومن كذب القرآن فقد كفر dan sangat ya jelas bagi kita orang yang mendustai Al-Qur'an sungguh telah kufur kepada Allah وكذلك هو يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم dan begitu juga siapa saja yang mencela menfitnah kehormatan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam وفي فراشه dan di dalam kehormatan ranjang beliau ومن طعن في عرضه صلى الله عليه وسلم فهو كافر Siapa saja yang menfitnah dan mencela kehormatan keluarga beliau, maka dia telah kafir. وقد قال الله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون نعم إلى آخره نعم Dan Allah telah menyebutkan di dalam surat An-Nur ya. Itu orang-orang at-talibat orang yang baik sesuai dengan orang yang baik dan orang yang jelek sesuai dengan orang yang jelek pula. والطيبون للطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فمن وصف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالمنكر Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemungkaran فقد وقع وصفه على النبي عليه الصلاه والسلام maka dia telah mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian وهذه العقيدة الخبيثة الكفرية توجد عند غلاة الرافضة dan ini merupakan akidah dari akidah yang tulen dari Syiah Ar-Rafidah Ghulat الرافضه dari golongan Syiah yang gulunya dari Syiah Rafidah عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قول أولئك أولو إلى قوله عز وجل أولو الألباب فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم Di mana beliau radhiyallahu taala anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini yaitu wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hingga akhir firman Allah taala ulul albab. Maka Aisyah mengatakan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih dari ayat Al-Quran tersebut. Maka mereka orang-orang itulah yang dinamakan Allah terhadap perkara ini. Maka berhati-hatilah kalian darinya. Hakadha fir riwayah wa nahnu sanati bil ayah. Dan beginilah, ya, datang dengannya riwayat dan kita akan menyebutnya dengan ya, riwayatnya. Dan kita akan mendatangkan dengan ayatnya. قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب yaitu firman Allah Azza wa Jal dialah zat yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Rasulullah sallam Alkitab Al-Quran الإنزال يكون من العلو yaitu yang namanya turun tentu dari atas ke bawah فهي من الأدلة على علو الله تعالى على خلقه dan ini membuktikan tentang maha tingginya Allah di atas langitnya atas makhluknya. Qala Allah azza wa jalla nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika ay Jibril alaihi salam. Itu perkataan beliau nazala ruhul kudus. Ruhul amin. Eh ruhul amin dan telah turun ya kepadanya ya ruhul amin itu Jibril alaihi salam. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan perkataan Allah azza wa jalla dan sesungguhnya kami telah menurunkan ya kepadamu itu alkitab pada malam Lailatul Qadar فذكر الله إنزال القرآن وتنزيله في عدد من الآيات maka di sini Allah menyebutkan tentang turun tersebut di dalam ayat-ayat yang sangat banyak وهذا دليل على علو الله على خلقه dan ini merupakan bukti atas tingginya Allah azza wajal atas makhluknya وقوله الكتاب أي القرآن لأنه مكتوب مجموع dan perkataan beliau di sini itu perkataan Allah di dalamnya Alkitab itu adalah ya Alkitab yang tertulis ya dan dikumpulkan wa majmu' aidan ya dikumpul majmu'un kalimatuhu fi suwar dan dikumpulkan terdapat di dalamnya surat-surat majmu'un kalimatuhu fi ayat terkumpul di dalamnya ya ayat-ayat wa ayatuhu fi suwar dan ayat-ayatnya itu terdapat di dalam surat. Wassuwar fi mushafin awwaluhu al-Fatihah wa akhiruhu an-nas. Dan surat-surat tersebut ya di awalnya dimulai al-Fatihah dan diakhiri dengan an-nas. Minhu ayatun muhkamat. Dan dari kitab tersebut terdapat padanya ayat-ayat yang muhkamat yang sangat jelas. Qila al-muhkamat an-nasikhat. An-nasikhat. An-nasikhat. Dia dikatakan muhkamat di sini maknanya adalah an-nasikhat wal ya. mutasyabih al mansukh. Dan al mutasyabih itu mansukh, nasikhat jadi yang menghapuskan dan yang mutasyabih itu yang dihapuskan. Wa qila al muhkam alladhi la yahtaju fi ma'rifat ma'nah ila ghairihi. Dikatakan muhkam di sini juga adalah suatu makna yang tidak perlu dipertanyakan makna kepada selainnya, sangat jelas. والمتشابه الذي يحتاج في معرفته إلى غيره Sementara mutasyabih di sini perlu ya penjelasan pengetahuan di dalam maknanya. Wala ta'arud bainal ma'nayain. Tidak ada pertentangan antara dua makna ini. Wa taqaddama ma'akum dan telah berlalu ya kita bersama kalian أن الله جل وعلا وصف القرآن بثلاثة أوصاف di mana Allah Azza wa Jalla telah mensifatkan Al-Quran dengan tiga sifat. وصفه بأنه كله محكم Allah mensifatkan padanya seluruh Al-Quran tersebut muhkam. وآياته كلها محكمة Dan ayat-ayatnya seluruhnya muhkam. قال تعالى كتاب أحكمت آياته Allah berfirman, ya, ya kitabnya ya padanya ayat-ayat yang muhkam fahiya muhkamatun li'annaha kalamullah azza wa jal muhkam muhkamah dan dia padanya ya, ayat-ayat yang muhkam yang sangat jelas la aiba fiha wala naqs tidak ada kecacatan dan kekurangan di dalamnya wala tanaqud wala ikhtilaf tidak ada paradok pertentangan di dalamnya dan perselisihan محكمة في لفظها ومعناها. Ya, sangat jelas lafaznya dan maknanya ayatnya tersebut. sifat ayat al-Quran kliha. Dan ini merupakan sifat ayat-ayat Al-Quran seluruhnya. Al-Qismu Thani. Sifat yang kedua. Allah ayat al-Quran bainnya kliha mutashabih. Allah mensifatkan Al-Quran dengan ayat-ayatnya seluruhnya متشابه. قال تعالى. Allah berfirman Allahu nazzala al hadith kitaban mutashabiha Allah telah menurunkan sebaik-baik ya kitab yang padanya ya mutasyabi ay yushbihu ba'dahu ba'dan fil husni wal kamali wal ihkam ya ini maknanya ya menyerupai di dalam keindahannya kebaikannya wal ihkam dan ya ihkam ya kuatnya ayat-ayatnya tersebut wal qismu tsalits alladhi ma'ana fi hadhihi al-ayah dan adapun sifat yang ketiga Allah mensifatkan ke Al-Qur'an tersebut sebagaimana pada ayat ini anna minhu ayat muhkamat padanya di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada yang muhkamat وتقدم تعريف الآية المحكمة dan telah berlalu definisi ayat-ayat muhkam tersebut. ومنه آيات متشابهات Dan di antara ayat-ayat Allah ada juga yang mutasyabih. فالمحكم في المعنى Muhkam di dalam maknanya أيضا juga. نضيف معنى ثاني ثالث Ya, itu maknanya yang ketiga. أيه. والتشابه الذي استأثر الله بعلمه أي علم الكيفيات Yang dimaksud dengan tasyabuh, mutasyabih di sini Allah yang maha ya yang berilmu dia saja dengan ya maknanya. مثل كيفية ما ذكر الله في الجنة وفي النار Yaitu maksudnya ya kaifiyah ya dari ya طيب زي زي kaifiyah sih. يا- تعرف يا أخي الكيفية ما هي صفة ما في الجنة Aywa. وفي النار Ah, si- itu bentuk dari pensifatan surga dan neraka. فهذا معنى المتشابه Dan ini yang disebut dengan makna mutasyabih tersebut. ليس المعنى أن يوجد في القرآن ما لا يعرف أحد من الأمة معناه Bukan maksudnya tidak ada dapatkan di dalam ayat Al-Quran tersebut dari perkara yang tidak diketahui maknanya. بل إذا خفي معناه على شخص ظهر معناه لآخر Yakni bahkan bisa saja makna yang tersembunyi terhadap seseorang namun ada yang lain yang mengetahuinya. يستحيل أن يخفى المعنى للآية على جميع الأمة Dan sangat mustahil ya tersembunyi makna ayat tersebut seluruh umat ini. أولا لأنه كتاب هداية Karena yang pertama dia merupakan kitab ya sebagai kitab hidayah. Fakullu ayatin minhu lil hidayah. Karena setiap ayat di dalamnya terdapat hidayah. Thaniyan anna Allah qal wa laqad yassarna al Quran lidh-dhikr fakulluhu yufham. Yang kedua, ya Allah mengatakan Allah sungguh memudahkan ya padanya Al-Qur'an tersebut ya untuk dibaca. Thalithan anna Allah azza wa jalla قد دعا الناس إلى التفكر والتدبر للقرآن. Yang ketiga, Allah mengajak manusia untuk ya mentafak, memikirkan dan mentadaburi, mempelajari makna-makna ayat Al-Quran tersebut. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب Allah mengatakan kitab yang Allah telah menurunkannya supaya bisa ditadaburi dan dipelajari dari ayat-ayatnya tersebut. فدعا الناس إلى تذكر وتدبر كل الآيات Maka di sini Allah mengajak di dalam ayat-ayat tersebut supaya manusia tersebut ya mempelajari dan menghayati dari makna-makna ayat Al-Quran tersebut. وذم Allah Ta'ala al-mu'ridin an tadabbur al-Quran. Dan Allah mencela dari orang-orang yang berpaling dari mempelajari dan menghayati dari ayat makna Al-Quran tersebut. Kama qala Ta'ala Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluhah Tidakkah mereka mentadabur mempelajari Al-Quran atau apakah hati-hati mereka terkunci padanya? Wa ashrafu ma fil Quran asmaullah wa sifatuh. Dan yang paling mulia dari Al-Quran tersebut itu penyebutan dari nama-nama Allah yang Maha Baik. Fanuthbitu ma'aniha lillah. Maka kita menetapkannya makna-makna tersebut hanya untuk Allah kama yaliqu bi jalalihi subhanahu sebagaimana yang layak dan sesuai dengan hak Allah azza Wajalla dengan nama yang maha baik tersebut wala yajuzu li ahad an yakhudha fi kayfiyyat sifatillah dan tidak boleh seorang pun berlarut mendalam-dalami tentang ya, sifat ya dari kaifiyah nama Allah taala tersebut walan yastati' ahad min al-khalq an ya'rifa kaifiyat sifah min sifatillah dan juga tidak akan sanggup siapapun mereka untuk mengetahui bagaimana sifat ya kaifiyah sifat dari Allah azza wajal tersebut sebenarnya Allahu akhbaraka anna lahu sifat Allah mengkhabarkan kepadamu ya bahwasanya dia memiliki sifat fa amin bidzalika wa saddiq dan cukup bagimu beriman dan kamu membenarkannya. Wahajab anka كيفية صفاته Dan Allah ya tidak memberikan pengetahuan kepadamu tentang sifat kaifiyah hakikat sifat Allah tersebut. فسلم ولا تحاول أن تعرف الكيفية Maka kamu terimalah dan jangan kamu membagaimanakan bagaimana sifat Allah hakikatnya tersebut. فهناك آيات يشتبه معناها على كثير من الناس Di sini dari ayat-ayat Allah Taala ada yang samar ya terhadap ya sebagian manusia. Fayati ahlul bid'ah fayahtajjuna biha. Lalu datang ahlul bid'ah dan mereka berhujjah dengan ayat-ayat yang samar ini. Yuriduna bidzalikal fitnah. Ya tujuan mereka tidak lain ingin mencari fitnah. Wa yadhilluna lil mutasyabih dan mereka memberikan dan mengajak menunjukkan kepada ya yang samar-samar ini fayuhlikuna anfusahum wa yuhlikuna ghairahum ya sehingga dia mencelakakan diri yang sendiri dan mencelakakan orang lain fi musnad al-imam ahmad min hadis uqbah bin amir radhiyallahu anhu sebagaimana terdapat di dalam musnad imam ahmad di dalam dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam halak ummati fil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kehancuran kebinasaan umat saya ini itu terdapat pada kitab ini. Ya'ni fil Qur'an. Ya ini tentang Al-Qur'an pada pada Al-Qur'an ini. Qalu kaifa ya Rasulullah? Lalu para sahabat bertanya, bagaimana bisa demikian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala qaumun yaqra'una al-Qur'an yata'awwalunahu ala ghairi ma arada Allah. Di mana mereka membaca Al-Quran, namun mereka mentakwilnya dengan eh, takwilan yang tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Menafsirkannya sesuai perkara yang tidak diinginkan Allah. لما خرجت الخوارج وكفروا الصحابة خرجت الخوارج Dan tatkala mereka orang-orang khawarij hurud memberontak dan mengkafirkan sahabat. وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه Dan dia dan mereka khawarij ya keluar memberontak terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. كان علي بن أبي طالب يصلي بالناس صلاة الفجر. Di mana saat itu Ali bin Abi Talib ya, radhiyallahu taala anhu Afwan, kana yakhthubu fil nas. Di mana beliau di saat itu berkhutbah ya kepada manusia. Kama fi sahih Muslim. Sebagaimana di dalam sahih Muslim. Faqama rajulun min al-khawarij berkata seorang lelaki dari kalangan khawarij fil masjid di dalam masjid tersebut yaqta'u khutbata amiril mu'minin memotong khutbah ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Thalib min al Quran. القرآن Yasih, يرفع صوته uh, mengangkat suaranya dengan ayat Al-Quran Inil al-hukmu illa lillah tidak ada hukum kecuali hukum Allah kata dia Aanta أأنت Aliyan radhiyallahu anhu الله عنه بمعناها Aanta تعلم khariji, أيها الخارجي ليس أنت الأستاذ يعني <laughs> نحن نسأل يعني هل علي رضي الله عنه والصحابة لا يعرفون معنى الآية Jadi, di sini apakah tidak tahu Ali bin Abi Thalib tentang ayat ini فقال علي رضي الله عنه maka Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya كلمة حق kalimat ucapan yang benar yang dia ucapkan يبتغى بها باطل namun dia menginginkan kebatilan di dalamnya. Ma huwa al-batil alladhi yubtagha bi hadhihi al-kalimah? Apa kebatilan yang dia inginkan di dalam kalimatnya ini? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hiya haqqun. Ini benar ucapannya. Tufham ala wajhiha sahih. Dipahami sesuai sisinya yang benar. Kama fahimahu sahabah. Sebagaimana dipahami para sahabat. Walakinna khawarij qadiman wal yawm yuriduna biha takfir hukamil muslimin namun akan tetapi khawarid dari zaman dulu dan sekarang mereka menginginkan dengan ayat ini untuk mengkafirkan pemimpin kaum muslimin thumma takfir hukumatihim dan kemudian mereka mengingkari mengkafirkan dari ya, hukum-hukum ya, pemimpin tersebut thumma takfir syu'ubihim dan kemudian mereka mengkafirkan ya bangsa mereka penduduk mereka. Kemudian mereka bangkit untuk ya memberontak dan ya berbuat ya kejahatan padanya. Fajmi'u ahli al-bid'ah yahtajjuna biayat yashtabihu ma'naha 'ala min al nas. Kebanyakan ya, dari ahlul bidah mereka berhujjah dengan yang samar ayat-ayat mutasyabih ini terhadap manusia. لكن أهل العلم يعرفون معناها Namun para ulama mengetahui maknanya. يجمعون بين الآيات Mereka mengumpulkan di antara ayat-ayat. ويرجعون إلى السنة Mereka kemudian kembalikan kepada penjelasannya kepada sunnah. ويرجعون إلى أقوال الصحابة وفهمهم Dan kemudian mereka kembalikan penjelasannya kepada ya sahabat dan pandangan mereka. لهذا ابن عباس لما جاء يناظر الخوارج بعد إذن علي رضي الله عنهما له Dan tak kala yang terjadi juga pada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu setelah mendapat restu dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk mendaloki mereka qala Ibn Abbas berkata Ibn Abbas laqad ji'tukum min 'indi ibni 'ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sungguh saya datang kepada kalian yaitu dari anak dari cucu eh, dan anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min 'indi ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang kepada kalian dari sisi ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaihim unzila al Dan kepada mereka diturunkan Al-Qur'an itu sahabat. Wa hum a'lam bi ta'wilihi minkum. Mereka para sahabat paling berilmu dengan takwil tafsir daripada kalian. Wahai khawarij. Walaysa fikum, laysa ma'akum minhum wahid. Tidak ada sementara pada kalian melainkan satu saja. Tidak, tidak ada satu pun pada kalian. Ya. Satu satu. Ya satu saja yang ada pada kalian kutaman ini. La yujad ma'ahum sahabi wahid. Tidak ada satu pun yang benar ya pada kalian sedikit pun. Ah. La yujad ma'al khawarij sahabiyun wahid. Sementara tidak ada pada kalian satu pun sahabat di sisi ya kalian wahai khawarij. Fa kayfa sayakununa muhiqqin fi ma'na al-ayah was sahaba ala khilafihim. Fa kayfa? Fa yusibu فكيف يقولون فكيف سيقولون الصواب في الآية والصحابة على خلافهم Ya bagaimana mereka bisa mengatakan ya perkara ini dengan kebenaran sementara sahabat menyelisihi mereka. Bal naqta' anna as-sawab ma'a sahabah. Bahkan kita bisa pastikan ya kebenaran tersebut tidak lain datang dari sahabat. Fas-sahabatu hum hujjatuna fi tanzil al-Qur'an. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah ya bagi kita di dalam tanzil turunnya Al-Qur'an. وقبلنا نقلهم للقرآن وروايتهم له قبلنا قبلنا dan kita terima ya padanya apa yang turun ya padanya Al-Qur'an yang datang dengannya para sahabat فكذلك نقبلهم في تأويله وتفسيره begitu juga kita menerima ya dari sahabat tentang takwil dari Al-Quran tersebut dan tafsirnya. Wala nakhruju an aqwalihim fi tafsir Al-Quran. Dan kita tidak boleh keluar ya dari para sahabat tentang ya takwil tafsir dari Al-Quran ini. Wahuna tanbihun muhim. Di sini ada ya perhatian yang penting di dalam. Yastafidu minhu masyayikh wal-asatidha qabla ghairihim Ya mendapatkan faedah di dalamnya para ulama dan asatidah ya sebelumnya. Selainnya. Sebelum yang lainnya. Sukunan yang lainnya shuna? Qabla قبل غيرهم قبل غيرهم ممتاز من مذاهب المبتدعة المتكلمين علماء الكلام dari ya madhab adhab dari ahlul kalam ya mutakallimin wa ahlul kalam eh annahum yujawizun al-khuruj an aqwal as-sahaba fi tafsir al-Quran mereka membolehkan keluar dari penafsiran ya Al-Quran dari sahabat penafsiran sesuai sahabat ma'a annahum yamna'un al-khuruj an aqwal as-sahaba fil fiqh Eh bersamaan mereka juga melarang manusia untuk bagaimana bisa keluar tidak boleh keluar manusia dari fikih dari para sahabat. Mathalan contohnya. Idza kana fil mas'alati al-fiqhiyyah qawlan lis-sahabah. Jika terdapat satu pembahasan permasalahan fikih ya dari ya dua pandangan sahabat. Yaqulun la yajuz an ta'tiya biqawlin thalith. Tidak kemudian dia berkata tidak boleh kalian keluar dengan pandangan yang ketiga selain sahabat. Lakin idza jaa qawlan lis sahabat fi tafsir al-ayah Namun jika datang dua pandangan dari sahabat di dalam penafsiran ayat yujawizun an tuhditha qawlan thalithan wa rabi'an wa khamisan mereka membolehkan untuk mendatangkan pandangan yang ketiga, keempat dan kelima dan selainnya. Wa ala hadzal الأساس أو الأصل ألفوا كتبا كثيرة في التفسير Berdasarkan ya asas landasan ini dikarang padanya kitab-kitab tafsir. قليل أو نادر أن يذكر الصحابة والتابعين. Itu sedikit dan sangat jarang sekali ya disebutkan ya sahabat tentang tafsir sahabat. وشاعت وانتشرت خلي عبارة أخر وانتشرت تفاسيرهم هم بين يدي الأمة عند الأمة dan tafsir المتكلمين يعني tersebar tafsir-tafsir ahlul kalam tersebut ya dari di tengah-tengah masyarakat hatta asbaha tafsirus sahabah mahjuran la yudhkar hingga tafsir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditinggalkan dan tidak diambil waqad Ya, tidak diambil dan disebutkan. Zakara Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan. Annahu rubbama tala' mi'ata tafsir. Bahwasannya siapapun annahu yutala' siapa yang meneliti. di tafsir ayat. Di dalam tafsir ayat. La yakad yajid fiha qawla salaf as-sahabah. Dia hampir-hampir tidak mendapatkan ya satu pun pandangan perkataan sahabat ويجد في تفسير الآية أقوال من أحدثوا بعدهم dan dia akan mendapatkan ya tafsir yang muhdath ahdathu yani yang mereka ada-adakan dan bid'ahkan di dalam tafsir-tafsir tersebut dengan ayat-ayat lihada tariqatu ahli alhadith was sunnah oleh karena itu metode cara ya ahlul hadis dan sunnah الاعتماد في تفسير القرآن على السنة وأقوال الصحابة والتابعين berdasarkan itu sandaran tafsir mereka ya terhadap Al-Qur'an dan sunnah dan tafsir para sahabat. Ha ala hadza qamat kutub at-tafsir al-athariyah dan salafiyah. berdasarkan inilah tegak dengannya tafsir-tafsir para ulama ya as-salafiyah. كتفسير ابن جرير seperti tafsir Imam Ibn Jarir تفسير ابن أبي حاتم seperti tafsir Imam Ibn Abi Hatim تفسير عبد الرزاق تفسير إمام عبد الرزاق تفسير النسائي تفسير إمام النسائي تفسير ابن المنذر تفسير ابن المنذر تفسير ابن مردويه dan tafsir Ibn Mardawai وغيرهم رحمهم الله تعالى أجمعين dan selain mereka dari ulama ahlu tafsir rahimahumullah ajma'in أين ذكر شيخ الإسلام طريقة المتكلمين في الخروج عن فهم الصحابة للقرآن آه، أنا نقلت فائدة أن طريقة المتكلمين إحداث أقوال في تفسير القرآن خلاف ما قاله الصحابة إيه، شيخ الإسلام يجوزون هذا المتكلمون menyebutkan تفسير لكني نسيت أن أوثق لكم من أين أين هذا Ya, itu tafsir tentang ya ahlul kalam yang mereka membolehkan untuk keluar dari tafsir para sahabat. طيب. ذكر هذا شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya ya al Furqan. Al-Furqan di antara hak eh, pembeda di antara hak dan kebatilan. طيب وذكر نحوه في كتاب النبوات Dan beliau juga menyebutkan semisalnya di dalam kitab An-Nubuwat. فجزاه الله خيرا طيب semoga Allah membalasnya kebaikan قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث Nabi صلى الله عليه وسلم menyebutkan dalam hadis فإذا رأيتم الذين jikalau kalian melihat orang-orang idzan في هذا ta'yinu ahli al-bid'ah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang mengikuti ayat yang samar-samar tersebut ini menunjukkan boleh mentakyin langsung menyebutkan orangnya dari kalangan ahlul bidah. Kama anna ahlal haqq rijalun wa manhaj sebagaimana ya dari rijal wa manhaj ya ahlus sunnah memiliki rijal para ya orang-orangnya كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال رجال من أمتي ظاهرين Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis senantiasa akan ada dari umat saya ini para ya, lelaki. فكذلك أهل البدع مناهج وأشخاص وجماعات. Sebagaimana ahlul bidah mereka memiliki metode manhaj manhaj dan ya pribadi-pribadi mereka orang-orangnya. لأن بعض الناس يؤصل فيقول Karena sebagian manusia mereka ya mendoktrin dan Ta mengatakan takallam 'ala al-bid'ah 'umuman min haythu al-'umum. Mereka mengatakan kebid'ahan secara umum. La tu'ayyin al-jama'at wala al-ashkhas. Tidak boleh memastikan Oh. Ah. Itu ya berbicara dengan ahli bidah secara umum Mereka berbicara tentang ahlul bidah secara umum. Hmm. Ayo. Eh, ولا تتكلم على الجماعات والأشخاص. Dan jangan berbicara ya dari jamaah-jamaah dan pribadi-pribadi orang. وهذا الحديث. Dan ini hadis. يرد على هذه القواعد. Ya, menolak dan membantah terhadap kaidah ini. Lainnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. وسلم di mana Nabi sallallahu alaihi menyebutkan dalam hadis ini, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min" Jikalau kalian orang-orang yang mengikuti yang samar-samar dari ayat-ayat tersebut, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهِ أي فِي الْآيَةِ Maka mereka lah orang-orang yang Allah namakan ya di dalam ayat ini. فَحْذَرُوهُمْ Maka hati-hatilah kalian. al hadis aslun fit tahdhiri min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Dan hadis ini merupakan asal ya untuk mentahdir dari orang-orang ahlul ahwa' dan bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzarana minhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingati kita dari mereka. Fanahnu nuti'uhu fanahdharuhum. Dan kita sejaknya mentaati beliau dan meninggalkan mereka dan berhati dari mereka berhati-hati dari mereka. Wanattabi'uhu fanuhadzir minhum. Dan kita mengikuti beliau dan memperingati mereka. Hadharuna nahnu minhum ta'atan lahu. Dan beliau memperingati kita ya dalam rangka mentaati beliau. Wa tahdhiruna minhum ittiba'un lahu. Dan peringatan terhadap kita ini merupakan bentuk ya kita mengikuti beliau. وهذه اللفظة فاحذروهم. Dan ini lafaz Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hati-hatilah kalian dari mereka. تدخل في مجانبة أهل الأهواء. Termasuk juga ya bergaul ya dengan mujanabah. Ah, menghindari bergaul dari al ahwa. Wa ahlul ahwa hum al bid'ah. Ahlul ahwa di sini adalah al bid'ah. قال ابن تيمية في الاستقامة berkata Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah المجلد الأول jilid yang pertama صفحة 254 di halaman 200 ya 15 254 ya 254 خلاص طيب قال ولهذا كان السلف dan kenakan ini para kaum salaf Yaudun, kull man kharaja 'anil syari'ah ya mereka mengelompokkan siapa saja yang keluar dari syariat ini Yaudun. Yaudun, yani ya'tabirun ya ya'uddun yusammun kull man kharaja an syari'ah itu mereka menganggap dia mengelompokkan ini siapa saja yang keluar dari syariat fi syai'in min ad-din sesuatu saja dari agama ini min ahli al-ahwa siapapun dari ya ahlul ahwa wa yaj'alun ay salaf yaj'alun ahla al-bid' hum ahlul ahwa dan mereka menjadikan ya ahlul bid'ah tersebut mereka itu adalah ahlul ahwa wa yadhummunhum bidzalik dan mereka memperingati dan mencela mereka idhummunhum ya mencela mereka Ha. Wayamuruna ayat salaf. Wayamurun dan kaum salaf memerintahkan mereka. Bi alla yutar bihim. Ya, untuk jangan sampai tertipu dengan mereka. Walau azharu ma azharu min al-ilm. Walaupun mereka menampakkan apa yang mereka tampakkan dari ilmu. Wal kalam dan perkataan. والحجاج أي المحجج والمحاجة dan hujah-hujah, dalil-dalil yang mereka sampaikan أو العبادة atau ibadah والأحوال atau keadaan-keadaan mereka. فلا تغتر بهم Jangan tertipu dengan mereka alul bidah tersebut. نعم ثم قال أبو داود رحمه الله باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم Kemudian Imam Abu Daud menyebutkan bab setelahnya mujanabah, ya bergaul ya dengan ahlul ahwa ya dan membenci mereka fi hadzal bab walladhi ba'dahu pada bab ini dan yang sebelumnya zakara al imam abu daud menyebutkan di sini imam abu daud thalas masail itu tiga permasalahan fi ta'amul ma'a ahli al ahwa wal bid'ah Bagaimana bermuamalah dengan ahlul ahwa dan ahlul bidah? وذلك بعد أن يثبت أنهم أهل أهواء وبدع Yang demikian itu setelah ya beliau menetapkan ya ahlul ahwa dan ahlul bidah tersebut. فذكر عملا قلبيا وهو بغضهم Kemudian beliau menyebutkan di sini ya amalan hati yaitu dengan membenci mereka. وذكر عملا بدنيا وهو اجتنابهم Dan juga beliau menyebutkan di situ amalan ya badanian, amalan badan yaitu menjauhi mereka itu ahlul bidah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil hadits as-sabiq fahdharuhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis sebelumnya yaitu berhati-hatilah kalian, kalian tinggalkan mereka. Wa mujanabat ahli al-bid'ah dan berdampingan bergaul dengan ahlul bidah. Antakun anta fi janibin wa hum fi janib. Yaitu di mana engkau ya berada di sampingnya dan kapu ya dengan di sisinya mujanaba eh fon yaitu kamu menjauhi ya jangan sampai bergaul eh dengannya itu kamu berpisah dengannya kamu di sisi satu yang lain yaitu di mana kamu di sisi yang lain dan ahlu bidah tersebut di sisi yang lain jangan sampai bertemu al muradu bidzalik yang dimaksud dengan itu Allah tasma'a lahum jangan engkau ya mendengar mereka Walla taqra kutubahum dan jangan engkau membaca kitab-kitab mereka wala tusahibhum suhbatal ulfah dan jangan engkau bersahabat dengan sahabat dengan kasih sayang wala tukhalithum khultah اختيارية. dan jangan engkau bergaul dengan keadaan engkau rela dengannya amma idza dakhalu sallu ma'aka fil masjid adapun engkau solat bersama ya orang-orang berada dalam masjid dengannya ah. di saf mereka fala hmm. Ya adapun engkau solat ya dengan ya di masjid orang yang banyak yang kanu, kemudian ada di sisinya atau kanu ma'aka fi ta'irah atau fi 'amal atau kamu ketika itu bersamanya di satu pesawat atau di satu ya pekerjaan atau غير ذلك من الخلطه التي ليست باختيارك itu di mana ini merupakan berbaur yang ini bukan pilihanmu وغالبا ما تكون خلطه طارئه وتزول dan kebanyakan ini ya kebetulan ya berkumpulnya tersebut dia denganmu walakin al-aham ijtinabu kalamihim yang penting di sini adalah engkau menjauhi perkataan mereka sawa'an kana masmu'an sama saja itu perkataan yang didengar atau makru'an fi kitab atau ya yang dibaca di dalam kitab أو في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت atau perkataan-perkataan terdapat di media-media atau sarana informasi sekarang seperti di internet dan HP. Qala beliau Al-Imam Abu Qilabah Abdullah ibnu Zaid Al-Jarmi rahimahullah berkata Imam Abu Qilabah Abdullah Al-Jarmi Abdullah bin Zaid Abu Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah taala tabi'in la tujalisu ahlal ahwa jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa wa la tujadiluhum dan jangan engkau berdebat dengan mereka fa inni la aman an yaghmisukum fi dalalatihim karena saya tidak bisa menjamin di mana dia akan yang membenamkan kesesatannya pada dirimu atau an yalbisu alaikum ba'd ma ta'rifuna min dinikum atau dia membuat kesamaran ya terhadapmu terhadap perkara agamamu wa mujalasat ahli al-ahwa'i al-yawm ashad wa akhtar dan mujalasa bermajlis dengan ahlul bidah pada saat ini merupakan perkara yang sangat bahaya qad لا يذهب محاضراتهم ومعاهدهم معاهدهم terkadang dia tidak pergi ke muhadarahnya dan pondok-pondok pesantrennya ولا يجالسهم dan tidak bermajlis dengannya ببدنه dengan jasadnya walakinahu idza dakhala ghurfatahu akan tetapi ketika saat dia masuk ke ruangannya akhadha jawwalahu dia kemudian membuka HP-nya وبدأ يتابع مقاطعهم kemudian mulai dia membuka dari situs-situs channel mereka مقطع دقيقة yaitu ya channel potongan yang ringan rekam Ya potongan-potongan suara channel video-video audio mereka. ثلاث دقائق Ya mungkin berkisar 3 menit خمس دقائق atau 5 menit. Hada akhtar. Ini sangat bahaya untuk didengar. Hada yata'athar bihim. Ini bisa memberi bekas kepada mereka. Wajib bim dan bisa dia merasa kagum dengan alul bidah tersebut. Walayan tebehlahu ahad dan ini jarang diperhatikan siapapun. Ida zahab masajidahum wa ma'ahidahum, an-nasu yarounahu dan dia ketika datang kepada ke masjid-masjid mereka, sementara manusia melihatnya. فيقولون يا فلان ما لك تذهب إلى هؤلاء المبتدعة Kemudian dia berkata, Kenapa engkau pergi ya, ke pondok mereka? وإذا رأوه يذهب إليهم ويستمع لهم ويجلس معهم حذروا منه بعد أن ينصحوه Apabila mereka pergi ke pondok-pondok mereka setelah dinasihati ايش ترجمت حتى أبقى الباقي أين كلام يا شيخ أعده أنا نسيكم طيب جزاك الله خير طيب إذا رأوه يذهب إليهم apabila ya mereka melihatnya pergi ke pondok-pondok mereka وياتي معاهدهم dan datang ke makhat-makhat mereka wa yastami' lahum mendengar ya perkataan-perkataan mereka yajtami' ma'ahum berkumpul bersama mereka sawfa yansahunahu ya mereka akan ya menasihatinya thumma yahdharunahu wa yatrukunahu idza asar kemudian dia ya meninggalkannya kemudian dia tetap terus di atas demikian لكن jika كان في غرفته وحده من يدري عنه namun apabila dia di dalam kamarnya siapa yang bisa menasihatinya memperingatinya wa idza kana mudarrisan yuallimu jikalau dia seorang guru dan dia merupakan orang yang mengajarkan wa qad akhadha shubah ahli albid' dan dia telah mengambil sebahagian dari ahlul bid'ah فسينقلها إلى طلابه وهم آمنون لا يشعرون kemudian dia nukilkan dia sampaikan kepada tulabnya ya sementara tulabnya tidak tahu mereka merasa percaya kepada gurunya ini fa awwal wa awla dan yang pertama kali dan sangat utama kali ma yadkhul fi mujanabat ahli al apa yang masuk di dalam perkara ini menjauhi ya dari ahlul bidah mujanabatuhum bihadha min hadha itu menjauhi ya wasilah ini al-jawwal wal maqati' as-sari'ah itu menjauhi HP-HP yang berhubungan dengan potongan-potongan Al ya, dari channel-channel mereka, audio mereka yang walaupun singkat. Sinab, TikTok, Instagram. Itu yang bagaimana berbentuk WA atau Instagram atau YouTube. Wa ghairuha kathir dan selainnya dari channel-channel banyak. Wahada min asbab ini diantara sebab-sebab inhiraf kathirin minan nas anis sunnah liyum. Ini diantara salah satu faktor sebab-sebab banyaknya menyimpang manusia pada hari ini. Wadukhul al-fitnah baina ahli sunnah. Dan masuknya fitnah fitnah di kalangan ahli sunnah. Lianna al-muslihin la yantabihun illa wad zahara al-marab. Karena muslihin. Karena orang-orang yang muslih yang dari kalangan orang yang orang yang baik dari kalangan ulama. La yantabihun wa la yash'urun. Mereka tidak memperhatikan dan tidak merasakan ini. Illa waqad dhahara al-marad. Kecuali telah ya tampak penyakit ini darinya. Fayashtad wa yas'ub al-ilaj. Dan sulit kemudian mencari obat solusinya. Qala Abu Dawud rahimahullah. taala haddatsana Musaddad wa Ibn Musarhad قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الواسطي قال حدثنا يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم ضعيف عن مجاهد وهو الإمام مجاهد بن جبر المفسر الكبير المكي تلميذ ابن عباس وغيره من الصحابة عن رجل وهذا مبهم مجهول مبهم في هذا الإسناد عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جناده رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala menggiring sanatnya di dalam bab ini Itu mujanabah ahlil ahwa wa bagduhum. menjauhi ahlul ahwa dan membenci mereka yaitu hingga kesanatnya dari jalan Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu bila berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah itu amalan yang paling utama adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah awalan hadha al-isnad dha'if li amrayn pertama faedah dari hadis ini sanadnya terdapat kelemahan dikarenakan dua sisi. الأول يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف Yang pertama pada sanadnya terdapat Yazid bin Abi Ziyad, dia seorang yang dhaif, yang lemah. السبب الثاني قوله عن رجل وهذا مجهول مبهم لا يعرف من هو Sebab yang kedua lemahnya sanad hadis ini itu terdapat penyebutan di situ sanad seorang lelaki yang ini tidak diketahui siapa dia. Dan ini termasuk ya rajul rawi sanad yang majhul, mubham. السبب الثالث وهو Kemudian sebab yang ketiga أن هذا قد صح من قول مجاهد نفسه yaitu bahwasanya telah sahih ya dari perkataan Mujahid ya dari beliau sendiri. فقد رواه محمد بن نصر المروزي في كتابه meriwayatkan Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi di dalam kitabnya ta'zim qadra salah itu ta'zim qadra salah mengagungkan kedudukan salat bi sanadin sahihin min qawli mujahid itu dengan sanad yang sahih dari perkataan Imam Mujahid ini walakin namun hadzal ma'na yakni makna ini authaq 'ura al-iman authaq ya ural iman itu tali ikatan iman yang paling kuat al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah jaa fi akthar min hadis datang banyak dari ya lebih satu hadis hasanahu bi majmu'iha al-imam al-albani Ya, kemudian datang hadis ya, dengan ya, sanad yang telah dihasankan sekumpulan sanadnya oleh Imam Al Albani rahimahullah taala. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. قال صلى الله عليه Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Tiga perkara sifat yang apabila terdapat tiga karakter sifat ini pada seseorang maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Zakara minha wa an yuhibb al mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya yaitu di mana seseorang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wa man ahbabtahu lillah liittiba'ihi Ya أحب- ya dzakara من- al-mar'u من la yuhibbu أحببته من أحببته أنت الآن هذا شرح من أحببته لله تعالى ب- من أجل اتباعه مم. Ya ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi tidaklah seseorang mencintai kecuali dia mencintai karena Allah itu engkau mencintai ya saudaramu tersebut karena dia ittiba. إذا أحدث وابتدع في الدين ستبغضه في الله Namun ketika engkau membenci saudara tersebut berbuat ketika dia saudara yang berbuat bid'ah maka dia akan membencinya. Tayyib. Waqad jaa'a bi hadzal lafz dan datang dengan lafaz fil hub wal bughd min hadits Anas itu tentang cinta dan benci itu dari hadis Anas عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى itu di sisi Imam An-Nasa'i ya rahimahullah taala. فهذا ما يتعلق بالبغض Namun ya, eh, البغض tidak berhubungan dengan al-bughd itu benci. وهذه الأدلة ترد على قاعدة تنتشر هذه الأيام Dan ini dalil-dalil hadil adillah هذه الأدلة التي ذكرناها ترد ini merupakan bantahan وتبطل dan membatalkan kaidah kaidah kaidah tentashir هذه الايام yang menyebar pada hari ini وهي قول بعضهم yaitu perkataan sebagian mereka الاختلاف في الاشخاص ليس اختلافا في الاصول perselisihan terhadap pribadi seseorang bukan ya perselisihan di dalam pondasi pokok-pokok atau yaqulun atau mereka katakan ikhtilafuna fi ghairina persisian kita kepada selain kita la yusabbib ikhtilafan bainana tidak boleh disandarkan kepada persisihan di antara kita. Au yaqulun atau mereka katakan ikhtilafuna fil hukm bil bid'ah persisihan kita di dalam hukum di dalam bid'ah ala syakhsin au jama'atin au jihah terhadap seseorang atau kelompok atau ya perkara-perkara tertentu la yajuz an yakuna sababan lil khilaf bainana maka tidak boleh ini menjadi sebab terjadi perselisihan di antara kita fa aina al hubb fillah wal bughd fillah lantas mana ini yang dinamakan cinta karena Allah dan benci karena Allah Wa aina al-wala wal bara' ala sunnah? Lantas mana ini ya perkara loyalitas karena Allah dan benci karena Allah? Wa tatbiq hadhihi al-abwab wal ahadith wal athar. Dan mana bentuk penerapan terhadap hadis-hadis dan sebagaimana dalam bab ini dan athar-athar di dalamnya? Nadribu mithalan lima تؤدي إليه هذه القواعد الفاسدة Dan kita akan ya contohkan sebagaimana yang menjelaskan dan mensyarahkan terhadap kaidah dalam bab ini. آه أنت زيد أنا دا المثل دائما يمثلون بزيد وعمر Bas. أنت اليوم تخلى عن اسمك مؤقتا خلي اسمك زيدون لا لا جمع جمع جمع مرفوع طيب طيب آه، أريد أمثلة Kami di sini ingin mencontohkan حتى تفهموا خطورة هذه القواعد hingga supaya bisa paham bagaimana bahayanya kaidah ini. لأنها تنتشر هذه الأيام باسم السلفية Karena kaidah-kaidah seperti ini tersebar pada hari ini ya, dengan penyebutan ya, dengan salaf, وباسم الصلح بين السلفيين dengan penyebutan yang dengan namanya suluh di antara salafiyin وجمع كلمه السلفيين dan bagaimana bisa bersatu salafiyin وترتيب البيت السلفي dan bagaimana bisa ya tertata ya barisan-barisan ya salafiyin misal contoh نريد أشخاص يعني أو نقول خلاص هات هذا آه. بعدين نشيل أنا وأمشي <laughs> هذا ألف إني ألف هذا باء إني باء ها معروف ألف باء بدون ترجمة الحمد لله اتفقنا في ألف باء يكفي خلاص الحمد لله ألف يرى الإخوان المسلمين مبتدعة. Alif ini datang kepada ikhwanul muslimin dari kalangan ahlul bidah. Ba sementara al-ikhwanul muslimin ahlus sunnah. Ah, sementara ba ini berpandangan ya, ikhwanul muslimin tersebut ahlus sunnah. Alif يقول سيد Qutb ضال مبتدع. Sementara alif ini mengatakan Said Qutb ya sesat dan alul bidah. Ba yaqul Sayyid Qutb alim imam sunni. Sementara ba ini mengatakan Sayyid Qutb imam ulama ya sunni salafi. Alif alif yaqul Usama bin Laden tanzim al-qa'idah dal. Sementara alif juga mengatakan Usama bin Laden ya mubtadi dal sesat. Tanzim qa'idah ya merupakan ah. uh, pemilik ya Al-Qaeda. Ah, uh, Al-Qaeda. Organisasi ya, Al-Qaeda. Ba yaqul la. Sementara ba mengatakan enggak. Ana ara annahum ahl sunnah mujtahid walau akhta. Dia berpandangan ya Usama bin Laden tersebut ya seorang ulama mujtahid saya berpandangan ya Usama bin Laden tersebut ada misal labut تكون الترجمه واضحه وسهله ايوه sementara yang mbak ini mengatakan ya Usama bin Laden tersebut ya ahlul mujtahid alif يقول jam'iyyah ihya at-turath laysat salafiyyah alif mengatakan ya yayasan ihya at-turath bukan salafiyah والشيخ مقبل وغيره من العلماء قالوا بأنهم مبتدعة Syekh Mubil dan selainnya mengatakan dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. لا يقول إن عن التراث مبتدعة Dia آه، mengatakan لا ليسوا من أهل السنة أيوة. والجماعة طيب Ihya at-Turath bukan ahlu sunnah wal jamaah. والشيخ الألباني يقول على طريقة الإخوان المسلمين Dan Syekh Albani mengatakan Ihya at-Turath tersebut bukan di atas tariqah. eh mereka di atas tariqah ikhwanul muslimin lakin al ustadz ba namun ustadz ba ini mengatakan yara anna turath salafiyah dia mengatakan berpandangan iya turath ini salafi wala mani' an tata'amal ma'aha tidak ada halangan dan tidak ada masalah engkau ya mempelajarinya bermuamalah dengan mereka. Karena walaupun kan fi akhta' walaupun pada mereka ada kesalahan هذه كلمة يضعونها دائما ولو في أخطاء <laughs> Ini kalimat yang mereka ya ulang-ulang dengungkan. ما أحد يسلم من الأخطاء Ya, tidak ada siapapun manusia yang luput dari kesalahan. Ini dakwan si, si Ba ini. هناك خلاف كبير في الأشخاص والجماعات بين الألف وباء Ya, di, di sana terdapat khilaf, persisihan ya terhadap persisihan yang banyak dan besar ya terhadap pribadi-pribadi orang dan jemaah-jemaah di antara alif dan ba ini eh wa alif yasuqul adilla wal hujaj wal barahin alif ini menggiring dan menyebutkan dalil-dalil dan nas-nas di dalamnya ah sahib hadhihi al qawaid maka datanglah yang orang yang memiliki kaedah ini التي ذكرت منها ثلاثة ألفاظ yang telah saya sebutkan tadi ya tiga dari lafaz. والمعنى واحد Ya, pada hakikatnya maknanya satu sama. يقول لماذا تختلفان Dia berkata, "Kenapa ya kalian berselisih? أنت ترى هذا Engkau berpandangan ini وأخوك لا يرى هذا sementara saudaramu tidak seperti yang kamu pandang." فلتجتمعوا ولكل واحد رأيه maka bersatulah kalian setiap ya pribadi ya memiliki pandangannya araaitum khuturat hadhihi alqawaid tidakkah kalian lihat bahayanya kaidah dia ini hiya lihimayat ahli alahwa wal bid'ah ya seluruhnya itu tidak lain untuk mengayomi ya, ahlul ahwa dan bid'ah wa fathu tariqin lahum liyasilu ilaikum ya ahli sunnah dan sebagai pintu pembuka untuk sampai kepada ya manusia atau ahlu sunnah. Fayaqul hadha sahibul qawaid. Lalu berkata pemilik kaedah yang rusak yang disebutkan tiga tadi. Iltaqu wajtami'u fa antum ikhwan. Bertemulah dan berkumpullah kalian, kalian satu saudara. Naqulu lahu na'am ikhwan ala tariqatil ikhwan. Kita katakan benar, ya saudara, ya di atas tariqah ikhwan. Ikhwanul muslimin. إيه إخوان مسلمين أحسنت أما على طريقة السنة والقرآن والآثار فلا Adapun Menang khilaf. metode tariqah Al-Quran dan Sunnah ya tidak sebagaimana yang dia sebutkan ini. ومنها البعد عن أهل البدع والبغض لهم ديانة Dan di antaranya adalah benci karena Allah itu dikarenakan agama. ثم استدل المؤلف في هذا الباب بحديث أختصر أنا Kemudian beliau ya, berdalil ya dengan hadis yang telah saya ringkaskan tadi. Qala haddathana ibn As-Sarh wa huwa Ahmad ibn Amr bin Abdullah bin As-Sarh al-Misri قال أخبرنا ابن وهب الإمام عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك يعني أباه والده وكان قائد كعب بن مالك يعني من بني حين عمي لأن كعب بن مالك رضي الله عنه من الذين عموا في آخر أصاب يعني أصيبوا بالعمى في آخر عمرهم كعب بن مالك رضي الله عنه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أصيب بعمى في آخر عمره يا beliau ditimpa musibah ya kebutaan di akhir ya hidupnya. وهناك من الصحابة عدد kabir amau fi akhir hayatihim. Di sana juga ada dari kalangan sahabat-sahabat yang buta di akhir hayatnya. Mithlu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Hey. Ya semisal sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. وجابر بن عبد الله Jabir bin Abdullah وحسان بن ثابت dan Hassan bin Thabit وكعب بن مالك dan Ka'ab bin Malik ini. وغيرهم كثير رضي Dan الله selain عنهم mereka radhiyallahu taala anhuma, Wadhalik- radhiyallahu taala anhu. وذلك إن شاء الله أعظم لأجورهم Dan ini merupakan musibah tersebut merupakan ya, pahala yang besar di sisi mereka. فقد جاء في الحديث القدسي dan sungguh telah datang dalam hadis qudsi anna man akhadha Allahu minhu habibatayh ay aynayh awwadahu anhuma aljannah ya siapa saja yang menimpanya di mana Allah mengambil kedua penglihatannya tersebut maka Allah akan menggantinya dengan surga wa ka'b bin malik qissatuhu qissatu thalatha alladhina khulifu dan Ka'ab bin Malik ini sebagaimana masyhur itu tentang tiga sahabat yang luput tidak ikut ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Fahajarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 lailah. Kemudian Nabi memboikotnya selama 50 hari tidak berbicara dengannya. Hatta anzalallahu azza wa jalla taubatahum fi surat Bara'ah. Sampai hingga akhirnya Allah menurunkan surat Al-Bara'ah itu surat di dalamnya surat Taubah tentang ya taubatnya mereka ini kama qala ta'ala wa 'alal ladzina khulifu sebagaimana firman Allah azza wa jall wa ala ladzina khulifu ay hujiru wa turiku 50 laila yaitu yang di mana mereka hmm. ya luput dan di boikot setelah itu fa nabi sallallahu alaihi wasallam hatta 'an salamihim nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang ya kaum muslimin ya untuk memberikan salam kepada mereka yang tiga ini وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم ya, hingga ya sempit bagi mereka bumi yang luas ini. Ya sempit bagi mereka bumi tersebut dalam keadaan bumi sebenarnya sangat luas. dan kisah mereka ini terdapat di dalam sahihain dan selainnya. Waqad dzakara ma fiha min al-fawaid al-Imam Ibnu Al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad faraji'uh. Dan menyebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala faedah-faedah di dalam perkara ini ya di dalam kitab Zadul Ma'ad maka merujuklah kepadanya. Waqad ikhtasaraha huna al-mu'allif ala mahall asy-syahid ala al-maqsud dan di sini muallif Imam Abu Daud meringkas ya, di antara faedahnya di dalam hadis ini. Wa huwa tarku salam ay radduhu ala man ahdatha hadathan. Yaitu ya tidak memberikan salam ya kepada orang yang ya berbuat ya mengada-ada di dalamnya. Wa Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardhah sahabiyyun jalil. Sementara Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu merupakan sahabat yang mulia. وكان تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم تركا لواجب عليه. Dan adapun luputnya sahabat yang mulia ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dikarenakan suatu kewajiban. ولم يكن عن بدعة ولا نفاق bukan disebabkan beliau luput tinggal bersama Nabi dikarenakan perkara ya bid'ah. Radhiyallahu anhu wa arda. Semoga Allah meridainya. Walakin mahallul istidlal huna namun di sini ya posisi dari pendalilan dalam perkara ini annan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalik biman asaba dhanban itu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini terhadap sahabatnya disebabkan satu dosa. Wal bid'ah ashaddu min adh-dhunub wal ma'asi. Sementara bid'ah perkara yang lebih bahaya ya daripada maksiat Fahajruhu aula. Oleh sebab itu memboikotnya lebih utama lagi. ولهذا ذكر الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف oleh kerana itu Imam ya As-Sabuni menyebutkan di dalam kitabnya Aqidatus Salaf ijma' as-salaf kullihim ijma' kaum salaf seluruh mereka ala hajri ahli al-bid'ah itu untuk memboikot ya para ahlul bidah wa bughdihim dan membenci mereka dan menjauhi mereka dan membenci mereka ونقل ايضا الاجماع الامام البغوي في شرح السنه dan juga menukilkan ijma di dalamnya Imam Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah wa ghairuhum min al-ulama dan selain mereka dari ulama wa hadha ala al-ashl dan ini berdasarkan pondasi asal ini. Wa hunak halatun laha hukmuha. Namun di sana ada keadaan-keadaan ya halatun yani يكون لها حكمها الخاص يعني. Ya, ada keadaan di situ ada posisi hukumnya. Qala sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Ka'b bin Malik. Itu berkata, ya, beliau saya mendengar Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu. وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك dan Ibn Sarah menyebutkan kisah ya luputnya Ka'ab bin Malik ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Hada yadul ala anna al-ikhtisar min Abi Dawud nafsih. Ini membuktikan ringkasan dari Imam Abu Dawud di, di dalam hadis ini. Lianna syaikhahu Ibn Sarh haddathahu bil hadis kulli tawilan. Karena ya syekhnya Ibn Sarh menyebutkan kisahnya dengan kisah yang panjang. فمذهب أبي داود كمذهب البخاري ومسلم في جواز اختصار الحديث. Maka di sini Imam Abu Daud dan Imam Muslim والبخاري. dan Bukhari berpandangan ya bolehnya meringkas. والاقتصار منه على محل الشاهد فقط. Dan di sini meringkas di sini maksudnya adalah meringkas ya sebagai bukti dari pembahasan ya pembahasannya itu. Baik, qala qala Ka'b radhiyallahu anhu. Hmm, sudah. Berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an kalamina ayyuha ats-tsalatsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin dari ya berbicara kepada kami ya itu dari kami bertiga ini. Hatta idza tala alayya hingga sampai lama bagi saya. تصورت جدار حائط أبي قتادة يعني الأنصاري نعم يا kemudian تصورت الصعد تصورت الصعد تصور يعني صعدت عليه kemudian saya ya manjat ya mendaki ke dinding temboknya Abu da, Abu Qatadah wa huwa ibn dan dia merupakan anak paman saya Fasallamtu sallamtu alaihi Lalu saya ucapkan salam kepadanya. Fawallahi ma radda alayya salam. Maka demi Allah dia tidak membalas salam saya. Wa fihi imtithalu sahaba lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk ya ittiba' pengikutan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hudhuri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fi ghaibatihi fi ghaibatih yani kana hadiran aw lam yakun hadiran ketika nabi baik hadir di sisi mereka atau tidak hadir mereka ittiba kepada nabi li'annahum yuti'una awamirahu sallallahu alaihi wasallam 'ubudiyatan wa ta'atan lillah dan tidak lain mereka mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk penghamba uh, bentuk ibadah ya dan ketaatan kepada Allah azza wajal. Karena ta'at Rasulullah ta'atun lillah. Karena ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya merupakan ketaatan kepada mengikuti ketaatan ketaatan kepada Allah azza wajal. Abu Qatadah radhiyallahu anhu wahdahu fi bustani wa ha'itih. Abu Qatadah. Abu Qatadah. Abu Qatadah ini merupakan salah satu dari sendiri ya dari sahabat yang kita itu bertemu dengan Ka'ab bin Malik Ya di kebunnya. دخل عليه ابن عمه Ya, kemudian masuk itu anak pamannya. سلم عليه Kemudian dia memberikan salam kepadanya. لكنه لم يرد امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم Kemudian dia tidak membalas salam melainkan itu bentuk ya, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم قال باب ترك السلام على أهل الأهواء أي ما حكمه Ya, kemudian Imam Abu Daud menjelaskan bab setelahnya meninggalkan salam kepada ahlul ahwa maksudnya apa hukumnya? Wa huwa al-amr ats-tsalits mimma dzakara. Dan ini poin yang ketiga sebagaimana yang kita sebutkan. Al-bughd bil qalb itu membenci ya, di hati. Al-mujanaba bil badan yaitu menjauhi ya, secara jasad. Baqiya raddus salam. Di sini tersisa menolak salam imma an tabtadi'ahu ya bisa dengan bentuk kamu memulainya atau turud alaihi idza sallam atau kamu membalas salamnya naqul hadza fihi tafsil maka kita katakan di sini ada rinciannya jaa hadza tafsil an al imam ahmad wa ghairihi min al a'immah datang rinciannya di sisi Imam Ahmad dan selain beliau dari para imam. Jika kana min du'atil bid'ah jikalau dia itu dari kalangan duat ahlul bidah mujadilan mukhasima dia dari kalangan ahlul jidal dan yang suka berdebat bertengkar fatatruku radd as-salam zajran lahu maka kamu meninggalkan salam kepadanya sebagai bentuk peringatan ya, terhadapnya wa i'lalan lil bara'ati min bid'atihi dan ini dalam bentuk kamu menampakkan ya kamu berlepas diri darinya Wa amma إذا kana ghaira dhalik, Adapun jika selain dari dia fayajuzu an tarudda salamahu. boleh bagimu untuk membalas salamnya Wa وخاصة إذا طمعت في نصحه وهدايته وتقبله lebih-lebih lagi kamu mengharapkan di sini dia bisa kembali dan rujuk dari kesalahannya. وكثير من أتباع هذه الطوائف والجماعات dan kebanyakan dari kelompok-kelompok dan jemaah-jemaah mulabbasun alaihim mereka ya di ya ditalbiskan terhadap mereka kesesatan tersebut yahtajuna minka ila an-nasihati wad-da'wah dan di sini butuh bagimu ya nasihat dan dakwah fa idza hajarta al-jami' jikalau kamu memboikot mereka seluruhnya walam tukallim kull ahad walam tusallim alaihi kamu tidak membalas salam mereka dan tidak berbicara dengan mereka baqita wahdak eh, tentu kamu tinggal sendiri wa idza mutta matat da'watuk ya jikalau kamu mati matakbal idza mutta anta satamut da'watuk eh, jikalau kamu mati meninggal tentu kamu ya akan hilang dakwahmu wa yabqa 'ammatun nas ya'ishuna fi ad-dhalal wal bid'ah dan tentu manusia tetap di atas kesesatan dan kebid'ahan لهذا علماء السلف فرقوا Oleh karena itu, ulama salaf membedakan dan merincikan. بين الداعية المجادل المخاصم المتعصب Yaitu di antara para duat alul bidah yang ahli jidalnya dan yang ahli debatnya dan bertengkarnya. وبين الذين هم معهم وليسوا بهذه الصفة Dan di antara yang bukan dia, yang tidak memiliki sifat-sifat yang ya sebagaimana disebutkan tadi. الث- القسم الثاني تسلم عليه وتدعوه Dan jenis yang kedua, ya kamu memberi salam dan membalasnya. وتحسن إليه Dan kamu berbuat baik kepadanya. وإذا رد السلام عليك ألقى السلام عليك ترد سلامه Jikalau dia memberikan salam, ya kamu membalas salamnya. الأمر الثاني والأخير قبل أن نقرأ الحديثين Ya, per, poin yang terakhir sebelum kita membaca dua hadis. أن الهجر الذي يذكره السلف ثلاثة أنواع Yaitu bentuk membaikot. Ya, alul bidah itu di atas tiga, talata, أنواع anwa, tiga macam. النوع الأول هجر تقي به نفسك Yaitu yang pertama membaikot ya dirinya sendiri. تقي وقاية لنفسك Ah, membaikot dalam rangka melindungi dirinya sendiri. وهذا الذي فيه لا تسمع لهم ولا تجالسهم مم. Ya ini dengan bentuk kamu tidak mendengarkan darinya dan bermajlis dengannya حتى لا تتأثر ببدعهم hingga kamu tidak terpengaruh dengan bid'ahnya. القسم الثاني هجر لمصلحة المهجور لعله يرجع Ya, bentuk jenis yang kedua yaitu memboikot dikarenakan ada maslahat terhadap orang yang diboikot ini. وهذا الذي يقول فيه بعض العلماء Dan ini yang dikatakan sebagian ulama أنه إذا كان هجرك يصلحه فنعم تهجره إذا كان هجرك apabila boikotnya ini boikot kamu ini dan memberikan ya maslahat وأما إذا كان ليس فيه مصلحة له فلا تهجره Adapun boikotmu tidak ada maslahat padanya, maka kamu ti tidak memboikotnya. Ya, jangan memboikotnya. Fahadha fil naw'i tsani. Kemudian ya, ini jenis yang kedua. Amma an-naw'u tsalits, adapun jenis yang ketiga, fa huwa hajruhu liyanfura ghayruhu anhu. Itu bentuk memboikotnya supaya orang berhati-hati dan menjauhinya. Wa yantabihu لبدعته ويحذروه supaya orang-orang berhati-hati dan menjauhi dari bid'ahnya. وهذا لا ينظر هل انتفع أو لم ينتفع. Maka ini tidak perlu dilihat apakah ini memberikan manfaat atau tidak manfaat. قال أبو داود باب ترك السلام على أهل الأهواء حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي قال حدثنا حماد وابن سلمة قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر يحيى بن يعمر لم يسمع عمار بن ياسر فهذا يكون انقطاعا Ya, ini فقد- مم. pada sanadnya Yahya bin Ya'mar dia tidak mendengar sebenarnya dari sahabat Ammar bin Yasir sehingga sanadnya terputus. كما تقدم معكم في الظهر Sebagaimana telah lalu pembahasan kita di waktu zuhur tadi, أن الضعف في الحديث يكون itu lemahnya hadis tersebut bisa jadi إما انقطاع في الإسناد terputus pada sanad wa imma jarhun fil rawi dan bisa terdapat kritikan pada rawi tersebut. Qala an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala berkata Ammar bin Yasir ya qadimtu ala ahli wa qad tashaqqaqat yadaya yaitu saya datang ke rumah saya keluarga saya dalam keadaan tashaqqaqat syuquq hadhihi wish ya ustaz pecah-pecah terluka. Alam, marah, alam, alam. Marah, marah, jarah, marah. jarah ya. Juruh yakni كثير. Yaitu ya. dalam keadaan kedua tangan saya terluka. Fa khallaquni ay tayyabuni wada'u al-khaluq at-tib bi za'faran. Kemudian ya keluarga saya membuatkan ya itu bentuk penawar obat dari bentuk cairan kunyit. Wa za'faran tibun nisa. Dan cairan berbentuk kunyit ini merupakan ya obat dari wanita. Faghadawtu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay Kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallamtu 'alaihi dan saya memberikan salam kepada beliau alaihi salatu wasallam. Falam yurda 'alayya. Namun beliau tidak membalas salam saya. Wa qala idhhab faghsil hadha 'anka. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam berkata, pergi kamu dan cuci tanganmu dari ini. Al-istidlal bi hadha al-hadits kal-istidlal bi hadits Ka'b radhiyallahu 'anhu berdalil dengan hadis ini eh, sebagaimana berdalil dengan hadis ya Ka'ab bin Malik tadi. Idza kana hadza fi'luhu sallallahu alaihi wasallam jikalau ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitarki salam dengan meninggalkan salam wa tarki raddi salam dan meninggalkan membalas salam fi ba'dhi dhunub pada sebagian yang terjadi dosa-dosa فالبدعة أشد من ذلك maka bid'ah lebih parah daripada itu وهذا محل استدلال أبي داود رحمه الله maka ini inti pendalilan dari ya Abu Daud rahimahullah taala وغيره من السلف dan selain mereka dari kalangan salaf بل هو إجماع bahkan ini ijma' قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa المجلد العشرين jilid yang ke-20 صفحة 203 itu di halaman 203 قال وأهل البدع والشبهات beliau berkata ahlul bid'ah dan ahli syubhat أشد وأضر mereka orang yang paling bahaya dan paling ya berbahaya mudaratnya من أهل المعاصي والشهوات dari orang-orang maksiat dan ya syahwat بالسنة والإجماع ya dengan dalil sunnah dan ijma' قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المتقدم التبوذكي قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت وهو ابن أسلم البناني وقد قالوا فيه ثابت ثابت كاسمه إمام أحمد ها؟ إمام أحمد قال إمام أحمد ثابت ثابت كاسمه نعم وهو من التابعين جدا Ya ini di dalam rawi terdapat namanya Thabit Al-Bunani berkata sebagai ulama yaitu Imam Ahmad rahimallahu taala beliau Thabit ya sebagaimana Thabit kokoh seperti namanya An Sumayyah itu dari Sumayyah Hadhihi Sumayyah هي علة هذا الاسناد هي سبب ضعف هذا الاسناد pada hadis ini sanadnya terdapat Sumayyah ini sebab lemahnya sanad لانه لم يوثقها احد Kenapa dirinya tidak ada yang mensikohkan, mensikohkan, menguatkan dari ulama wahia tabi'iyah dan dia seorang tabi'iyah perempuan walakin la nadri ma haluha wa amman akhadhat dan akan tapi kita tidak mengetahui keadaannya dan dari siapa dia mengambil wa hal akhadhat hadha min aisyah radhiyallahu anha mubashara aw bainahuma ahad kita tidak tahu apakah dia langsung mengambil dari Aisyah riwayat ini atau dari ya, selainnya. Nasitu. Ya, Nasitu. Ya, saya lupa. Kata Syekh. Al-hadith al-awwal hadith Ammar hassanahu al-Imam al-Albani. Hadis yang tadi yang pertama itu Ammar bin Yasir dihasankan oleh Imam al-Albani rahimallahu taala. Wa la'alla li shawahid lam uraji' bahthahu. Ya, sepertinya terdapat di dalam li shawahid. Shawahidnya. Hmm, hmm. Insyaallah kita akan merujuknya. Wa amma hadzal hadis fa dha'afahu li bisabab Sumayyah hadhi. Adapun hadis ini beliau mendhaifkannya ter karena terdapat pada sanadnya Sumayyah ini. Qala Ibnu Hajar fiha fi at-taqrib berkata padanya Ibnu Ibnu Hajar di dalam takrib maqbulah maqbulah tentang rawi ini. Wal maqbul 'indahu fi at-taqrib dan makbul di sisi beliau takrib kitab takrib tersebut istilah khas Ibn Hajar fi takrib faqat ini merupakan istilah Imam Ibn Hajar di dalam kitab takrib beliau itu saja huwa alladhi lam yarwi anhu huwa alladhi rawa anhu yaitu yang di mana dia meriwayatkan darinya dua wa lam yuwathiqhu mu'tabar dan tidak ada yang mensikohkannya dari ulama yang mu'tabar. Aw walam yarwi min al-hadis illa al-qalil. Hakadha dhabituh. Naam. Eh? Lam yarwi min al-hadis illa al-qalil. yang dia tidak meriwayatkan hadis melainkan sedikit sekali. Fa huwa maqbul haitsu yutaba' idza wujid mutabi'. Yaitu maksudnya diterima jika jikalau dia ada yang ya yang mengikutinya, ada yang lain. Aw fa huwa layyinul hadis atau dikatakan ya hadis ini ya layyin lemah ala an aisyah radhiyallahu anha berkata aisyah radhiyallahu taala anha annahu i'talla ba'ir li safiyyah binti huyay radhiyallahu anha zawj an-nabi sallallahu alaihi mu'minin wa ma'na i'tal ay marida ma'aha ba'ir marid Nah. Yaitu bahwasannya seekor onta sakit. ekor seekor أنت milik Safiyah binti Huyai sakit. Wa inda Zainab dan bi ay zaujatu Nabi sallam fadlu وسلم ay ba'ir zaid an hajatiha. Di sisi Zainab, zaujat Nabi, Naam. itu istri Nabi ada ya onta berlebih. Binti Jahsy, naam. Di sisinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zainab Maka ya, i'tiha ba'iran. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Zainab, "Ya berikan kepada dia seekor unta." Faqalat, maka ya Zainab berkata, "Ana u'ti tilka al-yahudiyyah." Saya memberikan kepada wanita Yahudi ini. Hadhihi kalimah kharajat disebab al-ghairah. Dan ini ucapan Zainab ini muncul keluar dikarenakan kecemburuan لان صفيه بنت حيي ابوها حيي بن اخطب اليهودي karena Sofia binti Huyai ini ya, ayahnya ya seorang Yahudi ولكنها اسلمت namun dia masuk Islam واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskannya وجعل عتقها صداقها dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pembebasannya sebagai maharnya وتزوجها dan beliau alaihi salatu wasallam menikahinya. Fahiya min ummahatil mu'minin. Dan dia Safiyah menjadi ummahatul mu'minin, istri Wa, Nabi. Wa hiya min dzurriyyati Harun, an-nabi akhi Musa alaihi salatu wasallam. Dan dia termasuk dari ya keturunan ya, Nabi Harun ya alaihi salam. Wa kanat mawsufatan bil jamal radhiyallahu anha dan beliau disifatkan ya dengan kecantikan radhiyallahu taala anha فغضب النبي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمه ya dengar ucapan dari Zainab tersebut Nabi sangat marah فهجرها kemudian Nabi memboikot Zainab ذا ال- ذا الحجه والمحرم وبعض صفر dan memboikot Zainab selama ya يعني dua شهر- bulan شهرين dua bulan eh, tiga bulan dari bulan Dzulhijjah Muharram dan sebagian bulan Safar تفضل اه Zainab binti eh, istri zaujan Nabi Zainab huna بنت جحش Jahsh. ذكرت انا اول اسم جحش انا قلتها نعم Ini maksudnya Zainab di sini adalah Zainab binti Jahsh. ذكرتها اي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرها هذه شهرين وأياما Ya, Nabi kemudian memboikot Zainab binti Jahsh selama dua bulan dan beberapa hari. مع hadhihi al-kalima أيضا qad qalatha Aisyah. Ya, begitu juga ya terkadang muncul kalimat semisal ini juga terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tatkala satu hari kembali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam satu dari peperangan beliau wa arkha sitra ala safiyyah fa alimu annaha zawjah wa laysat amah aw di mana ketika itu akha Aisyah menurunkan ya satu tikar atau selendang di rumah tersebut milik wa awlama 'alayha gorden ah gorden milik ya miliknya wa aulama 'alaiha walima yani sulima ya kemudian beliau menjadikan untuk pesta walimah fa sami'at 'aisyah radhiyallahu 'anha kemudian mendengar aisyah radhiyallahu taala anha Fajaat. kemudian dia datang wa qad ukhbirat 'an jamalha. dan dikhabarkan tentang kecantikannya wa 'aisyah kama ta'lamun radhiyallahu 'anha kanat hadithat as-sinn dan sebagaimana kalian ketahui Aisyah ketika itu masih umur belia فذهبت فرأتها kemudian beliau فنظرت إليها. melihat keadaan yang demikian فلما رجعت dan tatkala beliau kembali قال لها النبي صلى الله عليه وسلم berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam رأيتيها ya kamu melihatnya كيف وجدتيها bagaimana kamu mendapatinya قالت يهودية بنت يهودي Yahudi anak dari Yahudi. Aisyah radhiyallahu anha qalat an an Safiyyah Yahudiyya binti Yahudi. Ya di mana Aisyah ketika itu mengatakan ya seorang perempuan Yahudi dari anak Yahudi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha faqad aslamat. Namun mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hati-hatilah kamu bertakwalah kepada Allah. Dia sungguh telah Islam. Fa akhbaraha bi islamiha dan dia telah mengkhabarkan tentang keislamannya. Wala'alla Aisyah radhiyallahu anha lam takun ta'lam annaha qad aslamat. Ya bisa jadi di sini Aisyah ketika itu belum mengetahui Islamnya. Falihadha iktafa biqawlihi ittaqillah. Maka oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan ucapan ittaqillah saja. Wa zahir hadzal hadits in sahha dan zahir dari hadis ini ya in sah يعني إن كان صحيحا Eh jikalau ini sahih أن زينب قالت الكلمة وقد علمت إسلام dan di mana صفية رضي الله عنهن أجمعين Zainab mengatakan kalimat ini yaitu tentang Sofiyah tadi seorang Yahudiyah sementara dia sudah masuk Islam. <clears throat> والأدلة على هجر أهل الأهواء والبدع كثيرة Dan dalil-dalil tentang memboikot ahlul bidah itu sangat banyak. وهذه إشارات مختصرة Dan ini isyarat secara ringkas. ولاحظوا أن أبا داود ذكرها في باب السنة Ya, namun di sini Imam Abu Daud menyebutkannya di dalam ya bab kitab sunnah. ولكن احذر وانتبه Akan tetapi di sini hati-hati dan perhatikan. أن تفعل ذلك لأغراضك الشخصية Engkau melakukannya dikarenakan ada tujuan tujuan eh, tertentu dari pribadi-pribadi tertentu. Imma hasadan. Bisa jadi karena hasad. Auli dunia. Atau karena dunia. Au tanafus bainaka wa bainahu. Atau ada di sini bentuk ya bersaing di antara seseorang dengan dia. Thumma tutabbiq hadhihi al-umur. Kemudian dia menerapkan hal ini. Wa taqul hajartuhu lillah. Kemudian kamu katakan saya memboikot karena Allah. Lam tadhhak 'ala Allah. Lam tukhadi Allah. Jangan kamu menipu Allah Azza wa Jal. Bal hadha a'zam li dhanbik. Bahkan ini dosa yang lebih besar. Law hajartahu li hadhi nafsika lakunta athiman. Jikalau engkau memboikotnya dikarenakan kepentingan dirimu, tentu engkau berdosa. Idza zada hajruka an thalath. jika Jikalau itu boikotmu bahkan melebihi tiga hari. Falamma taj'al hadha nafsik lillah zidta ithman. Ya, jikalau boikotmu tersebut dikarenakan untuk kepentingan pribadimu tersebut, tentu ini bertambah lagi dosanya. إثم المخادعة والكذب على الله وعلى الناس Itu bentuk dosa berbuat tipu daya kepada Allah dan juga kepada manusia. فالإسراع في الهجر والقطيعة Dan terburu-buru memboikot dan memutuskan. الفجر هذا يصب هذا يصب لا ما فينا الفجر خلاص فالمسارعة في الهجر والقطيعة للناس Dan terburu-buru dan bersegera ya, memutuskan manusia. وخلط حظوظ النفس بالأمور الشرعية Dan dia mencampurkan kebencian dikarenakan dan dengan perkara-perkara syariat. هذا شر وموجود يجب علاجه Ini perkara ya jelek dan butuh solusi dan jalan keluarnya. فلنحاسب أنفسنا maka hendaklah kita menghisap ya, wal, diri kita introspeksi diri di wal narfuq bin nas dan narfuq rifq rifq ah, dan hendaklah kita berbuat lemah lembut di antara manusia fala nakunu sababan fi nufratihim an sunnah jangan kita menjadi sebab ya supaya eh, hingga manusia lari dari sunnah wa bu'dihim an dan benci mereka dari kebenaran wa baqaihim 'ala dhalalah dan juga hingga mereka tetap di atas kebodohan dan kesesatan. بل نبذل العلم للجميع Akan tetapi kita mendermakan dan mengorbankan ya, Wal- nasihat dan ilmu والنصح والدعوة dan nasihat dan dakwah. والهداية بيد الله سبحانه وتعالى Maka hidayah kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. فدائرة الهجر والقطيعة ليست بما تراه اليوم Maka di sini uh, posisi uh, lingkungan di dalam memboikot ini ini bukan di sisi kita tapi ya di sisi menurut Allah Azza wa Jalla. فبعض الناس توسع في هذا توسعا غير محمود Sebagian manusia ada yang yang memperluas ya di dalam perkara ini وبعض الناس سد هذا الباب خلاف منهج السلف Dan sebagian manusia ada bahkan yang menutup ya pintu di dalam satu, satu, يعني أغلق هذا الباب أيوة. ومنع منه dan melarangnya. وهذا خلاف منهج السلف Ah, had- dan ini merupakan metode yang menyelisihi manhajus salaf. وخير الأمور الوسط Dan sebaik-baik perkara urusan adalah yang pertengahan, وهو ما كان عليه السلف yaitu apa yang di atasnya para salaf وما فهمه أئمة العلم من طريقة السلف dan apa yang dipaham dipahami oleh para imam-imam ya dan ulama salaf. أنا خلعت نظارتي نزعتها أيوة. أول Ya, saya melepaskan kacamata saya dari awal. Liqra al-kitab an qurb. Ya, supaya bisa membaca kitab dengan dekat. Walam lam ara wujuhakum jayyidan. Dalam keadaan saya ketika itu tidak melihat wajah-wajah kalian dengan baik. Man alladhi yanam wa man alladhi qad ta'ib? Siapa yang tidur dan siapa yang lelah? fasahlun khida'i bidun an maka dengan keadaan demikian mudah membuat tipu saya dengan melepaskan kacamata saya ini wa amma idza labistuha ah. wa amma idza labistuha ah, adapun setelah saya memakainya fa inni arakum jami'an maka ini saya sekarang melihat seluruhnya wa ara anni qad ataltu 'alaykum dan saya melihat saya telah memperpanjang kepada kalian fasamihuni wa a'tadzir ilaikum maka beri saya ya toleransi dan uzur di dalam perkara ini wa as'alullah an yahfazakum bihifdhih dan saya minta kepada Allah azza wajalla supaya Allah menjaga kalian dan kita akan sempurnakan penjelasannya bab-bab tersebut pada pertemuan akan datang wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyhi muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته